ukuri gushinga mu kuyaga ukuri gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize icyo bazi n'icyo babonye kuri kahise kabo nta k'igihugu ukuri gushirira mu kuyaga mu nyuma mu gihe cy'umugambwe wa forodebu barankurikiranye rwose ngo mbugiriza ngo iporona kurazi bose bagiye bose bajya mu yindi migambwe mm. ni nk'uko agatorika abona bose ayandi madini aza aravuka mu gihe tabava muri Gatolika natwe urazi abantu bose bari bakurikiranye umugambi wa rwagasore niwo wakurikirana eh, barampize barampize n'ukuri ngo ngo sinzovugiriza igikere ataho nigeze ndabivugira afite imyaka mirongo umunani n'umwe ava mu muryango wa wakingiye umwami mwezi gisabo gihe yagiraga ndegurwe n'abansi niwe yabitse gushika n'uyu munsi ngoma zibiri zakanywe mu nshato z'inka umwami mwezi gisabo yari agabiye umuryango wiwe atwara ikigabiro cy'ingoma mu gishora cya giheta mu ntara ya gitega umutama antime baranshakaje niwe tugiye gusangira ikiyago ngo mukuri gushyira mu kuyaga cy'uno munsi watunganirijwe nanje hanese pablo bagiwabo navukiye aha mu gishoro nakuriye aha mu gishoro nyine rero ni haryamye aho hepfo aho aho nataye urutoki ndi mwene simoni sotera sotera wa rushahu rushahu wa bwayi bwayi wa mukutuza na semambu bwayi wa ntakabasoba abo bose ni abantu bavuka kuri we twese rero tukamuka ku mutama yitwa nyabidaha baranshakaje eh, yavutse ryari hari ku mwaminde jewe navutse mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itatu na gatanu tariki cumi n'umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri niho navuka hari ku mwami mwambutsa niho navuka mm. yego umutamanti imwe yaragiye iciye ku ntebe y'ishuri eh, naraciye ku ntebe y'ishuri urabona igihe cy'ingwano yo kuri itirere harabaye n'inzara ihambaye hanyuma aha umwami mwambutsa tukiri batoya niba agiye kurondera ibifungurwa atabaganuza banje barashonje arahava rero aradufungurira mu inzu yose baza barayiha ibakure y'ubwishaza ibakure y'ibiharage ibakure y'umuceri ibyo byose nibyo yaha umuryango wo ngaha mu banyagisaka twebwe turi abanyagisaka kugira ngo ntibasonzwe n'inzara mugabo ibyo biharage babicanira iminsi ibiri bene ubwo bwishaza kandi umwami mwambutsa yarigeze no kubaha hepfo arahamara iminsi hari n'iraro ryiwe ry'ingurube hanyuma rero eh, naciye mu ishuri nagaruke mwaka wa kane kuko hambere hahise abana ntibabakurikirana natanguye kwiga mu mirongo ine ababyeyi ntibakurikirane abana mu mashuri mirongo ine na rimwe niho rero nihajya abana babajyana kuza kwimenyereza hanyuma mirongo ine na kabiri mu mirongo ine na rimwe twiga mu giheta tuva ngaha niho abafurere ababikira baza baje mirongo ine na kabiri abafurere baca baraza ntangura umwaka wa kabiri urya niwe furere ahantu ho naracariho yanyigishije uwo muri bene yozefu mm. baradukurikiranye rwose ino kuko atacadukurikirana ababyeyi batadukurikirana ku by'amashuri hambere hahise tugaca duhungira imugera mu macuti mm-hmm. bakaturonda ngo dusubire ngo tujye mu mashuri hanyuma mu nyuma rero turahava rero turagira turabandanya ngarukira mu mwaka wa kane ngarukiye mu wa kane nshana ngaho ndagenda kwiga muri yagamukama ndaraganira baranshakaje mbigavuka mu muryango w'abana bangahe abakobwa bangahe abahungu bangahe n'umuryango mm. bashikanje oya oh, data yatubyaye turi babiri gusa jewe andi mu baranshakaje niwitwa kizito nja mu binige aheze mu mahanga mm. yego ariko urumva ko ariho ariho mm. ari muri tanzania ndahabona kuko nigeze kuja muri tanzania aho umwana dawe nawe acarahwera yapfuye ngo umeze utwinyo tubiri mhm. nkiri muto mawe aca ahandi kubaka candegwa na nyokuru abyara dawe nkurira ngaha aho amashuri byankiye abafurero babakurikiranye mwahunze mwajya mutinye mutinye twoja ku ishuri no muri yaga mukama utiba uraraganira ngira ibyo kurondera umugore ho n'ibyaciye biziramo ibyo kurondera umugore mm. yo narahabye umwana w'imfubyi kugira ngo arondere umugore mm. aho nta gihugu ntagiye naravuye ngaha baranjana tanzaniya mm. ngera ntirukanwe na data wacu umwaka w'uburindima niho bwaherukiye aha mu burundi haba Anjana muri tanzania nari maze imyaka icumi n'umwe anjanye nshikayo narushe hanyuma tumara y’umwaka umwe abandi rero baranyosha bari basanzwe ari indaya bahariya bicaye basubiriye mm. baranyosha ngo tujyane muri zambia muri mozambique mm. hari hakurya ya tanzania mu izinga mm, uyu muntu yajya ntorokana atashe naho ntibamutatira wo muhira ndahava nguma ngaho kandi na hariya kubera ubukere butsineye iki nashyitse maze indwi imwe nanikira uburashi niko kazi kari ak'abana nanikiye uburashi bakabona ingene nyarutsa n'ingoga na n'ingoga n'ingoga na n'ingoga wamenganikura mm. abandi baba bariko baranika imiraba ibiri ko baduha imiraba munani munani mm. jewe naheza umuraba bamba imiraba jewe naheza bakiri ku muraba ugira gatatu hanyuma ababwanashamba bakaza ngo mm, uyu mwana ngo arakerebutse cyane aho ndabandanya aho rero baca banshinga gucunga abandi bana abana bari ab'ubwoko bwose abana b'abangoni abadigo abasambara abarundi abanyarwanda ubwoko bwose bwari hariya mm. hanyuma rero bahava bankuraho naho nyine babona ko ndabibangukamo baca banjana hari eh, bagirira porapo ku puresi mm. aho rero icyuma kiza kiratsindagira uburashi bacishije mu mashini bukera derere buca bugira rero amabaro waca inyuma n'imashini ihuzeye n'agati imashini iri irabigira neza ukaza inyuma rero ukunkumura tujya tuntu tw'utuntu ze tw'utubunguka ucushiraho batekera nabyo nyine babibona yuko ndabikora mu bangutse mm. hanyuma hari muzehe hari atuye umwana arakora cyane aca nshinga kuza ndapanga ibipandiwe by'abakozi aho mukabwa na shamba kirisine araza akaraba ingene mbangutse baca baranjana mbaboye ofisi boye ofisi rero nk'umuparanto umugabo ntari umuparanto mm. barambaza ko naciye mu ishuri nzi kwandika ntegome ni general ibipande ibipande n'imbijya bandika ku iminsi mm. yaba bo kuri iyo shamba ryose bakanyereka ingene nza ndabipanga ndahava rero aho nataha rero mu Burundi mu mirongo itanu na mirongo itanu na rimwe hanyuma rero ndavayo ndaba nti data wacu bosika rero eh, bamumera nabi ni uko yagiye antorokanye uwo data wacu rero yari wa mwene wabo na nyokuru abyara dawe hariya mu kabanga mm. yitwa tomani iby'abandi ntibosika bamutatira bano bamwe ngo duce dutoroka tugenda ahandi ndabankira duca rero turaza tuzananye bampa n'igitabo rero cyo kugira ngo nzoze gukoka abandi bana tugenda amanama ndabatwara mm. amanama mm. ngira ngo nzosubirayo e, ntuzi imatoro naguze amasafuriya iki nca ndabisigarana mbwa umuntu w'inshuti iwabo na w'iwabo n'iwabo n'amahawe mm. ngira ngo nzosubirayo ukuri gushyira mu kuyaga kuba yari amaze kumenyera ibikorwa atahutse avuye mu gihugu cya tanzania iyo yari amaze igihe baranshakaje ari kumwe n'abagenzi biwe yahavuye aja kuronderera mu gace ka ubwari mu citwa zayire aho naho nyene yamaze igihe kitari gito mvuyeyo sinzi umuhungu twazananye rero agenda ibubwari muri zayire muri kongo agiye ibubwari agarutse ati muhungu ndabonye ahantu hasumba rero hariya ati ngo tujyane haba rero turajyana Tujanye hari mirongo itanu na kane tujanye turashikayo turiga ibyo gusoza ubwato hanyuma ariko uko baca batugabangana abaho njyewe banshira ku wundi mugabo haramera nabi hamereye nabi kuko ababwari baragoye mm. ndahava rero mbona yuko iyo nzu itamereye neza mm. ndagenda ndabibwira abandi rero ndabibwiye abandi babibwira rero databuja umari imwebyi uwo mara imwebyi rero yari umutware wa hariya yari umutware yagaba hose bubwari yose hava rero ngo ko yagarutse muramuzana ngo ashobora kuba ahashaka ngo nshikeho baca abantu bo tuza turajyana mu mazi kuza kuroba nanjye nari nishaba yo uwo twajyana twamatuza tuza twuzuza ubwato twuzuza ubwato mm. cyagira ngo mm, uyu mwana ngo arafise amaraso meza nawe baca bagukunda rwose mm-hmm. hanyuma rero ahava rero amfata rero ati ngo uze kuba ntuzeye komvayeri w'ibotiboti tuza turajyana rero ibaraka iyo bagiye mu manama mu kuvayo navuye hejuru igihe cyo kuyikukira mm. eh. igihe cya burundi bundi ntayo kwikukira yego me mm. na kongo nyine hanyuma akaza barambwira ngo kuko abari muri ntuze nk'uku kwino nyine bayiporona mm. n'abari kuri ntuze yera patirisi rumumba barabaha amagosi babafunga n'uwo databujya nyine baramufunga bamufunze agacabu yarashikiye rumumba eee eh, bacariho bacariho ngo ujya mwana niwe tuzogumya ngo turaca tumufata ngo azara tujyana hose rero mm. abakasa vuba mm, kandi icyo gihe wari umusore nyine yasoretse neza eh, hanyuma rero nari maze imyaka cumi n'itanu mm-hmm. hanyuma rero ntiziko mm, bibaye kuko nanjye urumva narapakira abantu nkajya ikigoma aho nkagenda mu rumonge bari bamuhaye ubwato bahavuye bagura n'ubwato buniniya bupakira imifuko mirongo umunani y'indagara n'abantu mirongo ine hejuru mm. nkabajyana n'ikigoma baza kugura lesanse hanyuma rero ndahava rero ngo ndabirabe hasi hejuru rero ababwari bakagira ngo ngo abazungu nibagira amanyanga ngo tuzogwana mm. eh, amafaranga nayo babika urusanduku rupfa ngaha ngira ngo imetero zitatu mhm. ntibabika muri banki bose uko bavukana ari batatu amafaranga baronse baza barapakiramo bapakiramo jewe rero mabuja rero bagashira nk'ahariya mu kigo tugasasa imikeka tukaza turanikira mm. ibyo gutangura kuroba kurobesha inuzeye amatara amakorema byaje mm. ariyo ndi nasigaye tugishikayo barubesha amarenga ubuti rero baranshakaje eh. arakoze iyi arahamaze umwanya munini aramaze kumenya n'ingendagenda eh. mugabo atije n'ubu mvise umutima wo gusubira mu burundi byagenze eh, gute naho o mm. kwezi kw'icumi na kabiri twarataha mhm. tukazosubirayo mu kwa mbere ibihe iminsi yose mm. twarataha urumva rero erega mm. naciyemo na kuko dawe ngo mugupfa bavuye ku baganda bari baramugomwe ku kugamburuka n'ubukerebutsi mhm. hanyuma rero abo bivukana ngaha babafu twabo na bangona barahava rero bati muduhe tugere tumutahanye aroca agaruka nabo baranga bagashaka no kumurondera umugore hariya nyine nawe afise uwundi no mm. hanyuma aranga yanse amafaranga barahava barayamuha bayamuhaye ngo hari n'aho tuyashikana ngo atazoyarya byabaye byo yapfiriye i mm. niho bamuhambye rero mm. n'icyo waciye ko n'icyo wafatiye kuti ko data kumbura aguye ku ihanga bamugomwa gutya mm. ku bikorwa nanjye aba bakaba bangomwa uku ni ingoma amere nka dawe rero mm-hmm. uca ingingo rero guteye gutaha eee eh, ingingo rero hano rero ukuntu uzeye mu gihe cyo kuyikukira bari bateguye ko rero abanka ibyo kuyikukira yuko bazocabafataje kugira ngo baze barakurikirana bose iyo bari baze kubafunga mm-hmm. ngo ni njyewe nyaruka mm-hmm. niboti kuko nari ngishushe mm-hmm. hanyuma rero ngo ndabibone gutyo ntasahanze ndahava rero ndamubwira ntike yafunguwe ntikewe ngira ndahahene ntizocangaruka ngo ye kugenda ngo nje kino ndahava rero ncamara umwaka mugabo ariko hamwe nyine mbona nze kurondera utundi dufaranga nkagenda urusenda tujyanye n'abandi bahungu nyine bo mu giheta naho nyine baca banshyikiza mu byo kuroba bababwiye bati bambaza ko mvuga igiswahili cyane mm. bati eee eh, ujye abaye ubugari kandi yavuye muri tanzania wa ababembe kuko wumva ndabarengeye mu kuvuga igiswahili mm. baca rero bampa uno mugabo bampa umuhungu we tuza kurobana agiye ataronka namba yaronka utuntu dukeya tujanye twamatuza tuza twuzuza amato mm. bati jya mwana sinzi ibiri mu maraso iwe hanyuma rero nabo nyine baca barangoma ngo bazungumye rero ntoya hasahanze hmm. nshya rero ndaha aho rero urumva hariya sinasubiyeyo ndahava rero igihe cyo kwikukira mhm. igihe kwa gasore mbere bamudugana bamwiciye ubujumbura hmm. naciye nariko ndagura mu kibimba idebe ry'amavuta kugira ngo nzojane hmm, eh, nsubire ibubwari nze ku amafaranga yaguma mbikira urumva umuntu akubika ibihumbi mirongo itatu byo hambere muri kiriya gihe mm. eh, urumva n'imiduga ingahe nari kuyigura mm. nsubirayo rero nsubirayo bati uragarutse bati twagira ngo tuzogaruka none nanjye kubasaba utwo dufaranga kugira ngo nzoze ko twikenuza ariko nzoguma ngaruka ngo uzoguma ugaruka ntego yemwe ntiyatebye kuyampa rero yari yarashatse no kugira ngo nze mu bayisilamu mm. ndamwangira nawe nungi ku muhungu wawe aje muri gatolika nanjye rero n'isengero iriho njye nayishyirishijeho kuko twasengera munsi y'umwembe turahava rero niko kuze rero ngaruka ngaha nshyikira kwa mawe mpava ndaza ngaha mu gishoro rero baranzana nkuriraho ariko intara yo kwikukira urumva ko wageze kugaruka usanga uburundi bari muri iyo ntambara yo kwikukira eh, ibi bihe wowe mwebwe mwabibona gute nka mutamantima uko twabibona reka n'ukuri na rwagasore hajya kwa maniramba akiza akiva iburayo abaze rero bati n'ubu turacyakubitwa ibimoko ku metero ugiye kuremwa hepfo ku ishyamba mm. barakubitwa gusi n'abagore barakubitwa niho abantu rero baturokeye benshi baja mu buganda twabibona turi abana mm-hmm. abo mbere icyo gihe nari umunyeshuri bakamukubita ibimoko hanyuma rero turahava rero ibyo kwikukira aho biziye rero niho rero baca bakura ikiboko yagiye hariya ibwari utinya ko kumbure abakasavu nk'uko batubwiye bafata abayoboka rumumba abakunzi ba rumumba na shobuja bavuze ko yarimo ariko uraje mu bundi naho wumva bari kubavuga ati abo muri iporona kandi cyangwa iyindi migambwe antimumbe mumbe icyo gihe ari mu mugambwe yuhe icyo gihe nari muri porona mm. ndetse no kuza kugira barantoye kuko nanizi kwandika buhoro buhoro mm. barantoye nza kwandika nandikira abanyagihugu bajya baje gutora mm. eh, hari ibisimbo hakaba haba igisimbo cya pedese mm. na pedere uko yari imigambwe mirongo ibiri n'itanu mm. ibisimbo niko byatonda imirongo n'icya rwagasore rero ntawabwiriza rero ngo uratora oya ibyo bari babitwigishije abantu bonyine ahavuze niho wamwandikira n'agapapuro kiwe agatererayo muri nyagisimbo mm. kuko urumva byari ibanga bari babitwigishije niko byagenze hanyuma muganga wayiporoni uratsinda mm. barabimpamira naho nyine mm. ngo baze kumfunga ababanyi bantu eh, abantu bajya bigishiriza iby'umugambi bya pedese eh. eh, na pederi mhm. yo barankurikiranye rwose bahava rero bafunga n'umuhungu umugabo yitwa filimino aho rero nari maze gukura rero uvuye mm. eh, rero aho waciye kurongora uvuye eh, aho uri yego aho ibugari mm. hanyuma nsubirayo rero niho nagira ntisinze baheba hapa rero nanjye nkushike ndabica muri abafurere baca bampakazi kuboyi mm. ngo ntawe nzosubira kujya ndakora rero hariho interena z'abana ndakoraho bahava bagira hano barahugara bahugaye baca banjana mu novisi ya gukorayo abandi babashira i bujumbura ngo hano ah, munaguma mm. kuko igikino cyacu turi mu ishuri twavuze ingoma abino mu gishora twese mm. eh, ku minsi mikuru y'abafurere mm-hmm. eh, cyane ku minsi mikuru yo ku paruwasi mm. hanyuma rero bigiye ngaho urumva rero aho rero hari igihe cyo kuri intuze yari ya kuri porona rwagasore ntiyari bwagire baza bamuhiga akaza rwagasore hajya ku bafurere n'umuduga hanyuma tukaza tubona rero abafurere bakatubura bati mukabona abandi baza bamurondera ntagire icyo muvuga ko ari ngaha yarahakunda cyane kandi hari ba se wabo mm. bafurere berenari mm-hmm. yashikaho bakamugira umunsi bakamuzimana emwe rwose rero tugiye kuri kumbure hamwe iwawe barondera bati mutama eh, barashakaje n'umuporona yarafashe n'abandi byo kwigisha wavuye rero ukira gute eh, kubera ngo ukira mm. jewe rero ntibabaye bakinkurikirana mm. babonye nigumira kuba furere mm. hanyuma bakurikirana uwo rero filimi kuko niwe yari mukuru hano bagiye bagiye kumufunga hariho umwarimu bivukana yitwa metodi nta mwana aragenda aza kumuburanira je mbere baca banshira kuza kwigisha mu kibanza ciwe abanyeshuri kuko babona barinze ubwenge no mu ishuri yewe ndabigisha indwi zibiri kandi agashahara gaca kariyongera mm. hanyuma rero haba rero nshya ndabandanya uko ni ibyo twikukiye ni umunsi wo kwikukira wowe yewe uwo wahavugiye mm. turagera n'igitega hajya kuri parase mm. aza gusinyira demokarasi agenda hariya ruguru kuri garadesanse aza gusinyira ukwikukira natwe ingoma rero twatonze aba twese uko mu muryango iwacu twatonze umurongo twashyika nka mirongo ibiri mirongo itatu kwa gasore bakamuzibira ngo aze gukererwa kuza gusinya bamwe bakerekana uku u abandi mm. bakerekana uku u mm. bakerekana uku u by'imigambwe yawe imiduga nayo indiri n'indiri bakagenda baza baragira zigizajya imbere y'imodokari yiwe kugira ngo akererwe hanyuma nawe abazungu bariho b'abakamina nibo bari baje baza gucungera hanyuma nawe akatubwira ati ibyo binyamahanga murabyitonda ntihagire n'ubikakaza ati boca babyura ingwano ngo bagire ngo baciye bagwana wenyine ni ubwego agasore twabone byabaye kera tuteye hajya ku kibuga cy'indege bamuzibiye acara yombo yagenda mu modoka ya dekapo hmm. icitwara uwundi nawe acavayo yaza araca mu ntuze ye mu nkindi ntahe baca bakinjura bagira gutya abagira gutya acamwe agenda aranyaruka baca bagira gutya agendera hagati y'impuzi z'abashingantahe araduga no gushika hajya isoko ya hajya ku isoko ya yari ikiriho rya ya kera mm. araduga na hariya kuri garade sasa aha natwe n'umurisho nawo yemwe hamwe bakaza batwigenza ko akumva umurisho nawo uko guru nako turabiriza hariya hejuru akumva umurisha umugira gutya nawe agaca agira gutya muri ibi waciyemo haba muri tanzania haba muri buhari haba muri ibyo kwikukira ikintu baranshakaje yibuka bwati jewe sinzibagira ka kantu karankoze ko ndakumva ko nguma ndakibuka n'igihe gato yego kankoze ko je no kuri ico gihe kuko bankurikiranye mugabo byarahumuye mu nyuma mu gihe cy’umugambwe wa Forodewo barankurikiranye rwose ngo mbugiriza ngo iporona kurazi bose bagiye bose bajya mu yindi migambwe mm. ni nko kwa gatolika abona bose eh, andi madini aza aravuka mu gihe bava muri gatolika natwe urazi abantu bose bari bakurikiranye umugambi wa rwagasore eh, niwo wakurikirana barampize barampize n'ukuri ngo ngo sinzobugirize igikere ataho nigeze ndabivugira mm. icyo kirankora ko kugera n'ubu ndahava rero no ngaha baraza ngo ikigabiro cyimurwe ngo tuze kwigisha abo mu kabanga mhm. ndarera ntabagenda ntibagende n'abavuzi b'ingoma rero bambuye kure abatwaye ngo mudutoye ngo antimuturoca ah, tumukura mhm. ngo mwicagure uwo batwara niba ufite abanzi benshi uhaye ikiraka ujye usengera abarya bose baguhekenyera amenyo mubarame maze imana yo mu ijuru izanyuze kugira neza imbere yawe bakiriho maze nabo babibone niba ufite abanzi benshi nguhaye ikiraka ujye usengera abarya bose baguhekenyera amenyo kugira ngo mubarame maze imana yo mu ijuru bazanyuze kugira neza yawe bakiriho maze nabo babibone icyo nkundira imana rero barakwanga kwemera baraguca nayo igaca ni hano tugarukirije kino gice ca mbere c'ikiyago tugirana na antime baranshakaje ndagutumire mu gice ca kabiri aho tuzoyaga kukungene yazigamye iragi ry'abatimbo akanese pablo bajiwabo ndakwikebanuye ubandanye ukurikirana radiyo isanganiro ukuri gushira mu kuyaga ukuri gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize icyo bazi n'icyo babonye kuri kahise kabo nta k'igihugu ukuri gushirira mu kuyaga